Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Իրադրությունն առաջնագծում։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում։ Արցախի հանրապետության նախագահի այցը Քաշաթաղի շրջանի հարավային թև։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ երկխոսությունը պետք է շարունակվի Ստեփանակերտի ներգրավմամբ։ Երևանի պետական համալսարանի Վարդանանք ռազմահայրենասիրական դասիրակության ակումբի անդամների ճանաչողական այցն Արցախ։ Ռիո 2016 31-րդ ամառային օլիմպիադայում հնչել է Արա Գևորքյանի Արցախ երաժշտությունը։ Այժմ այս եւ ալիրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 60 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 935 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետելով օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 6-ին այցելել է Խաշաթաղի շրջանի հարավային թեփ։ Իշխանաձոր գյուղում երկրի ղեկավարը խորհրդակցությունը հրավիրել Քաշաթաղի շրջվարչակազմի եւ հարավային թևի համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ նվիրված 2016 թվականի հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի ընթացքին։ Բակո Սահակյանը գոհնակությամբ նշել է, որ հացահատիկային մշակաբույսերի համախառն բերքի ընդհանուր ծավալով 2014 թվականից ի վեր Քաշաթաղի շրջանը մեր հանրապետությունում զբաղեցնում է առաջին տեղը։ Նախագահն ընդգծել է, որ Արցախյան ազատամարտի ավարտից հետո Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության Հանրապետության որևէ շրջանում երբևիցե չի հավաքվել 2016 թվականին Խաշաթաղում հնձված հացահատիկային մշակաբույսերի ծավալը գերազանցող համախառնբերգ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել քննարկված խնդիրների պատշաճ լուծման ուղղությամբ, հավելելով, որ անհրաժեշտ է անել հնարավորը հետագա տարիներին եւս բարձր բերքատվություն ապահովելու ուղղությամբ։ Այնուհետև Բակո Սահակյանը մասնակցել է Իշխանաձոր գյուղում կառուցված նոր բնակելի թաղամասի բնակարանամուտի հանդիսավոր արարողությանը, ինչպես նաև ներկա գտնվել երիտասարդ զույգերի հարսանյաց հանդեսին։ Նախագահն ընդգծել է, որ Խաշաթաղի շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը այստեղ ժողովրդագրական իրավիճակի հետևողական բարելավումը Արցախի հանրապետության զարգացման ու զորացման առանցքային բաղադրամասերից է եւ շարունակելու է մշտապես լինել իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Նախագահին ուղեկցում էին ԼՂ փոխվարչապետ Արթուր Արթուր Աղաբեկյանը պաշտոնատար այլանդինք Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն այսօր անդրադառնալով Բաքվում Ռուսաստանի, Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանն ասաց, որ թեև հիմնականում բարձրաձայնվող խնդիրները կոմունիկացիոն եւ տրանսպորտի ոլորտում համագործակցությանն են վերաբերում, այսօր Բաքվում ձևավորվում է մի նոր ձևաչափ Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան մասնակցությամբ, եւ այդ նոր ձևաչափը հետագայում մի շարք այլ հարցեր նույնպես քննարկելու եւ փորձելու են այդ երեք պետությունները տարածաշրջանում իրենց քաղաքականությունը թելադրել, ասաց ասաց քաղաքագետը։ Հիմնական մտահոգությունը ըստ նրա այն է, որ այսօր Բաքվում այդ ձևաչափում քննարկվելու է նաև Արցախյան հակամարտությանը վերաբերող խնդիրներ։ Սա փակ էջ չէ եւ ավելին ըստ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի մեծ արագությամբ բերում է նոր հակամարտության։ Չցանկանալով խտացնել գույները քաղաքագետը նշեց, որ այս իրողության մեջ Ադրբեջանն ու Հայաստանն անխուսափելիորեն գնում են խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու ճանապարհով։ Անդրադառնալով օգոստոսի 10-ին Մոսկվայում Պուտին-Սարգսյան նախատեսված հանդիպմանը, Հրանտ Մելիք-Շանազարյանը փոխանցեց իր տպավորությունն ըստ որի Մոսկվայում ներկայացվելու է հայկական կողմի առավել խստացված, առավել պահանջատիրական դարձած դիրքորոշումը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Այս օրերին ճանաչողական էքսկուրսիա շրջանակներում Արցախում են գտնվում Երևանի Պետական համալսարանի Վարդանանք ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ակումբի անդամները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Վարդանանք ակումբը հիմնադրվել է 1996 թվականին երիտասարդության մասնավորապես ուսանողության շրջանում հայրենասիրական ոգին բարձրացնելու նպատակով։ Ակումբին կարճ ժամանակահատվածում անդամագրվել են համալսարանի գրեթե բոլոր ֆակուլտետների ուսանողներ։ Արցախ կատարած այցը նույնպես ակումբի ծրագրերի շրջանակում է։ Մեծ զրույցում պատմեց ակումբի ղեկավարներից մեկը Անդրանիկ Հովանիսյանը։ Ամեն տարի պաշտպանության նախարարությունը տրամադրում է մեզ մեքենաներ։ Մենք 8 տարի շարունակ գնում ենք Վանգյուղ, դպրոցում մնում հանգստանում։ Ակումբը վայելում է լեգենդար կոմանդոսի Զորավար Արկադի Տերթադևոսյանի հովանավորությունը եւ ձգտում է ել ավելի ամրապնդել կապը համալսարանի եւ հայկական բանակի միջև։ Մեր հանդիպման օրը ակումբը հաստրել էր լինել Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիրում ու ցաղիկներ խոնարել զոհված ազատամարտիկների շիրիմներին, բացի այդ Մենք եկանք անհայտորած ազատամարտիկների թանգարանում, եկանք նաև մեր զոհված ազատամարտիկների թանգարանում, երկու թանգարանում էլ մենք միապ Ալիևյան ասացինք, որ այդ նկարները, որոնք որ կան, թող չշատանան եւ թող անհայտներն էլ այդ նկարերը պատից փոխվեն եւ իրենք կան վերադառնան իրենց ցնողներին։ Մենք եղանք նաեւ Շուշիում, Դուշման Վարդանի փողոցում, ծննդյան 51-ի կապակցությամբ մեծ ելույթ ունեցանք։ Էքսկուրսիայի մասնակիցները նաև այցելում են զոհված ազատամարտիկների հարազատներին, մեկնում Արցախի թանգարաններ ու տեսարժան վայրեր։ Յուլիա Վանյան այսօր Վերջին մի քանի ամսում Հայաստանում եւ Արցախում ամենակնարկվող թեման այսպես ասած հողեր հանձնելու թեման էր, ինչը շարունակում է տակ բանավեճերի պատճառ մնալ սոցցանցերում, լրատվամիջոցներում ու քաղաքական շրջանակներում, պատմում է Բելալալայանը։ Քաղաքական շրջանակներում հողեր հանձնելու թեմայի շուրջ բարձրացված աղմուկը Արցախի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը անհիմն ու անտեղի է համարում։ Արցախն ապրում է իր կյանքով, բանակցությունները առաջին տարին չէ, որ ընթանում են ու յուրաքանչյուր արցախցի հստակ գիտակցում է, որ հողերի անվտանգությունը կախված է երկրի կայուն հզորացումից ինչքան ուժեղ լինի մեր պետությունը ոչ միայն ռազմական առումով, այլ նաև տնտեսապես, այնքան ավելի հուսալի է լինելու մեր ապագա։ Դավիթ Բաբայանը իրավացիորեն միանում է արցախցիների զարմանքին, թե ինչու են Հայաստանում տարածքների հարցը քննարկման հարթակ բերել։ Անհանգստանալու ու քննարկումներ կազմակերպելու փոխարեն պետք է հստակ դիրքորոշում ընդունել հարցի վերաբերյալ ու միասնական կարծիքով անիմաստ դարձնել ցանկացած քննարկում։ Խոսել զիջումների մասին ճիշտ չէ, որտեղ զիջումներ չեն կարող լինել։ Հակամարտությունը կարգավորվում է փոխհամաձայնության շնորհիվ։ Եվ այստեղ զիջում բառը ճիշտ չէ, հասկանում եք, որովհետև եթե հակարակ կողմը պատրաստ է առաջարկել այնպիսի լուծումներ, որը թույլ կտա երկարատև, այսպես կայունություն խաղաղություն ստեղծել տարածաշրջանում, կճանաչի Արցախի հանրապետությունը, համարժեք պետք է լինեն քայլերը։ Օրինակ, Ադրբեջանը ճանաչում է Արցախին, մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանը։ Այս է համարժեք քայլ։ Մնացած բոլոր քայլերը, եթե խոսում են, ասենք, ինչ որ տարածք զիջելու գազատարի բացման դիմաց, սա լուրջ չէ, որովհետև նրանք commercial Ավելին Դավիթ Բաբայանն ընդգծում է բաց թողումները, որ դուրս է մնացել հայկական տիրույթում արկա քննարկումներից։ Երբ որ խոսում են սահմանների մասին, տարածքների մասին, պետք է հաշվի առնենք, որ այնքան տարածքների խնդիր կա։ Կա օրինակ Մարտակերտի, Մարտունու շրջանի, Շաումյանի, Գետաշենի, Հյուսիսային Արցախի, Չարդախլուի բազմաթիվ խնդիրներ կա այստեղ։ Եվ սա միակողմանի չէ, այստեղ էլ եմ ես տեսնում, որ մենք ինքներս կարծես թե դիտարկում ենք նման այդ տարածքային խնդիրները միակողմանի, որ միայն Արցախի եւ Հայաստանի պարագայում։ Բա մեր այն տարածքները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում, դրանց ապագան ո՞նց է։ Այս հարցերը իհարկե մշտապես բարձրաձայնում են։ Քաղաքագետը նշում է, որ այդ բոլոր հարցերի շուրջ բանակցությունների ժամանակ անցած 20 տարիների ընթացքում խոսվելու խոսվում է, սակայն չգիտես ինչու հայկական տիրույթում հիմնականում հենվում են ադրբեջանական կողմի տարածած լուրերի վրա, որոնք բնականաբար հոգուտ մեզ չեն։ Բաբայանը շեշտում է, որ քանի դեռ պաշտոնական Բաքուն պատրաստ չէ ճանաչել Արցախի անկախությունը եւ հավասարազոր հարաբերություններ ստեղծել Արցախի հետ, բանակցություններին առաջ քաշված ներկայացված միջազգային սկզբունքները ընդհանրապես բանակցությունների սեղանի վրա դրված թուղթ են Մինսկի խմբի ներկայացուցիչների ստորագրությամբ Բելլալալայան այսօր Միջազգային լրահոսից Գերմանիայի փոխկանցլեր Զիգմար Գաբրելը շատ հրահավատ է տեսանելի ապագայում Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության հարցում։ Ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան տեսանելի ապագայում, ես խոսում եմ 10 կամ 20 տարվա մասին, շանսեր ունի դառնալ Եվրամիության անդամ, ասել է Գաբրիելը։ Նրա խոսքով Թուրքիան Եվրամիության անդամակցության շանսեր չի ունենա անգամ այն դեպքում, եթե Անկարան կատարի բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Գերմանիայի փոխկանցլերը պարզաբանել է, որ հիմա Եվրամիությունը հնարավորություն չունի ընդունել անգամ փոքր պետությունների։ Միաժամանակ նա նպատակահարմար չի համարում հրաժարվել Անկարայի հետ այդ հարցով բանակցության բանակցություններ վարելուց։ Այս իրավիճակում, որում մենք գտնվում ենք, անհրաժեշտ է օգտագործել Թուրքիայի հետ երկխոսության ցանկացած աղբյուր, ասել է նա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը ելույթ է ունեցել Ստամբուլում տեղի ունեցած հանրահավաքի ժամանակ, որի ժամանակ ընդգծել է, որ հավանություն կտա այն պահանջին, ըստ որի հեղաշրջման փորձի մասնակիցների հանդեպ պետք է մահապատիժ սահմանվի։ Այսօր այստեղ ներկա են քաղաքական կուսակցությունների նախագահները, որոնցից յուրաքանչյուրը գիտի, որ մեր երկրում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իսկ ժողովուրդը պահանջում է մահապատիժ։ Այս պահանջը քննարկման է դրվելու Թուրքիայի խորհրդարանում եւ եթե խորհրդարանը նման որոշում կայացնի, ապա դրան հաջորդելի գործողությունները հայտնի են։ Եթե գործը հասնի որոշման հաստատմանը, ապա ես բացեի բաց հայտարարում եմ, որ կստորագրեմ հապատշի վերաբերյալ օրենքը, ասել է Էրդողանը։ Լիբանանի շուրջ 150 հազարանոց հայ համայնքը Մերձավոր Արևելքի ամենամեծ հայկական համայնքն է։ Այդ մասին ասել է Մերձավոր Արևելքի հայդատի գրասենյակի պատասխանատու Վերա Յակոբյանը։ Լիբանանում Լիբանանում ապրող հայերը ներգրաված են ամենատարբեր ոլորտներում։ Լիբանանում ունենք քաղաքական ներկայություն, պաշտոնապես ճանաչված համայնք ենք։ Խորհրդարանում ունենք падգամավոր կառավարության մեջ ներկայացուցիչներ։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ Լիբանանում բոլոր անհրաժեշտ պայմանները ստեղծված են հայ համայնքի լիարժեք կենսագործնեության համար։ Այդ ամենը մեզ համար ապահոված է Լիբանանի սահմանադրությամբ։ Մենք բոլոր իրավունքներից օգտվում ենք այնպես, ինչպես մյուսները, ասաց Վերա Յակոբյանը։ Նրա տեղեկացմամբ հայկական թղամասերում կան եւ եւ հայկական դպրոցներ եւ եկեղեցիներ եւ ակումբներ եւ հայրենակցական միություններ։ Հայերը կենտրոնացած են մեկ քաղաքում կամ շրջանում, տարածված են Լիբանանի ամբողջ տարածքով։ Մարզասերների համար Ռուսաստանի Դաշնությունը ներկայացնող մարմնամարզուհի Սեդաթ Ութխալյանն ազատ վարժություններում իր ելույթը կատարել է Արա Գևորգյանի Արցախ երաժշտության ներքո։ Սեդաթ Ութխալյանն ամենաբարձր միավորը վաստակել է բազմամարտում այդ վարժությունում զբաղեցնելով 5-րդ հորիզոնականը։ Ռիոյի 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում պայքարը սկսեցին սպորտային մարմնամարզության կանանց մրցաշարի մասնակիցները։ Որակավորման մրցմանը մասնակցեց նաև Հայաստանի ներկայացուցիչ Ամերիկահայ Հուրի Գեբեշյանը։ Մեկնարկը հայկական սպորտի համար պատմական է, քանի որ առաջին անգամ է օլիմպիական խաղերում Հայաստանը ներկայացված սպորտային մարմնամարզության կանանց պայքարում։ Հուրի Գեբեշյանը հանդես է գալիս հավասարակշռության գերանի մրցաշարում եւ որակավորման փուլում հավաքել է 13.660 ընդունվեց միավոր։ Սա առայժմ 13-րդ արդյունքն է։ Որակավորման փուլը շարունակվում է։ Եզրափակչի մասնակիցները հայտնի կդառնան ավելի ուշ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավային քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 23, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։